Gurekin, herri berri taldeko, peio etxe berri hain txart, egunon? Egunon deneri, egunon tantxika. Beraz, erran bezala, eh? doni bane loitzunen uain artifizialik ez, herri berri taldeak izen pedura bilketa bat eh, abiatua du eh, change.org web gunean, edo gunean, eta herri eh, berrik, beraz, salatzen du proiektu erraldo hau, izugarri handia inposatua eta debaldekoa dela diozue. Zer da, susen eh, proiektua? Ba, proiektu hori behitzen da surf park bat, Orduan, jendea initzek ez daki zer den ahas, surf bat, eh, baita doni bane ere, eta naiz eta kostaldean izan. Surf park eh, badira dianik munduan, eta badira ere, uh, bon, uh, eta gune batzu dira, justuki eh, surflariak entrenatzeko edo surf eh, egiten eh, egiteko uh, ikasteko edo surfari lotu teknikak edo teknik, teknologia berriak ere lantzeko. Orduan hor uh, Doni Banelo proiektuan lotua da uh, be, Quicksilver silver enpresari, badak izue, bon, ba, Europako zentroa uh, eh, enpresa horrena, eh, doni ban elbutzunen kokatua zela, et, kokatua dela ere oraindik, eta bon, kenkatxarri handira ekonomikoki, eta pixkat berriz bultzatzeko, nahi izan dute eh, olako proiektu bat eraman. Orduan, uh, arazoa guk segidan ikusten dugu, surf park bat, ez da bat ere gauza neutroa, uh, ez ekonomikoki eta sustut ez ingurumenaren aldetik surf park uh, eh, alimaleko gauza bat da, uain artifizial horiek sortzeko eta gero gainetik surfatzeko, behar da eremu handi bat. Eta nisi zen ere, doni iban eroitzuneko proiektua, uh, da, zazpi hektara, imagina sa zer den, zazpi hektara uh, eh, doni eh, orduan, pisinak berak kartu konuke, guti gora bera, amar uh, futbol edo rugby zelai, hola, uh, bata bestearen ondoan ezagirik, Eh, eta gainera lur eh, laborantzarako lur edo lur natural batzuetan uh, gainera uh, ein handi batean uh, erriko etxearenak direnak. Orduan guretzat bon, hori lan dirosa da gainera kontsideratzen delarik uh, pizina handi horren ondoan ere izanen direla hotel batzuk uh, bon, egun gambara ipatzen da eta uh, saltoki batzu. Mhm. Orduan guk Preseski peio? Hori lan dela. Bai, preseski, pentsatzen altzen e, itxasuan eginen zela proiektu baina ez da ala, eh? eh? kilometro bat eterditan kokatua da, nun da, eh, nun eh, pentsatua da? Orduan, uh, bon, doni manu ezagutzen duten entzat, uh, eh, uh, eh, entresa kokatu da doni maneko ipar aldean, uh, piskat uh, getaria alde batetik gotzirik, hartzen delarik eskoin aetzera joaiteko, beraz igaiten da, eta hor, uh, atxamaiten da eskoin, aldean kutsilzaren um, mm, enpresa eta gainean bada aparkeliko handi bat, eta justu aparkeliko horren gainean, oino Eh, naturala den gune hortan kokatuko lukete surfparkori. Mm. Zazpi hektaretan uh, edatua, izugarria da? Izugarria da, eh, egiten du, uh, jende batzuek batute bat karkula erreski egiten ale, uh, irurogeita amar mila metro karatu, hodan pentsatzatzu ezer den, eta gainera, hor, toki hortan, uh, doni goiko parteetan gira, hemen, bon, doni bane lehuitzuneko mendisketan erraitan aldugu. Orduan, uh, men, kostalde osokik uh, eh, seguraski ikusten ahalko den gauza bat izanen da, paisaian nunbait uh, eh, uh, desmasiak eraginen dituen toki bat izanen da, eta uh, hoitarazten aldugu uh, ara, tokin horiek momentu honetan naturalak dira, edo laborantzarako sailkatuak dira PLUan, eta PLU berria pasatu zutelaik, duela hilabete batzuk, e, zuten batea ipatu proiektu hori, hola, eh, nien gordeska gordezka, eh, e, gordezka peluren aldaketa hori, eta, eta orain, berantegi da, PLU-a pasatua da, eta... orain, e, nahi du, ez, ez dira gehiago laborantzako lur bezala deklaratuak? Ebe, orduan, oraina, uh, eh, momentukotzo oinora barantxarako eginak dira, baina janak izanen dira, eraikigarriak bilakatzen dira, eta oraina, uh, hori eta ondoan eraikiko diren erainkin guziak, adibidez, hotel delako hori edo bulegoak edo salmentatokiak, eraikitzen alko dira, hortan lehen, lehen aldiz, uh, eh, takit, laborari bat, ero laborari batzu, instalatzen ahalko zirelaik. Hmm. Orduan, horrengi belean, bada, sistema ekonomiko eta ingurumenari buruzko ikuspegi oso oso bat uh, eh, zango pilatuak direnak eta eta gu horren kontra ari dira eh, bon, be, PLUA aldatu, eh, aldatua izanik ere jendearen oposizioa indartzeko. Mm -hmm. doni bane loitzuneko egiak du hori ere maiten uh, bor drider enpresarekin edo errandu zu ekuik uh, enpresa horrekin noiz jakin ezuek erri behi taldean horren behi? Orduan, uh, eh, piskatat erantzizko da, uh, Board Rider Quicksilverrek eramaiten du, eriko etxearen laguntzarekin, ez da proiektu publiko bat, proiektu pribatu bat da, Berriko etxeak laguntzen duena. Eta zehazten alda, duela urte batzu, beraz, uh, eh, bordraider uh, eh, enpresak eh, eta gainera gara jartan gehiengoan zen Manuel Dolajarekin, orain oposizioan dena, baina gara jartan uh, pixkat peioko duartek nonbait engaiatu zuena bere taldera hori ere bultzatzeko. Uh, eraman zuten proiektu oso bat, Oceantek deitzen zena, eta barne hortan, bazen, jaldai eremu artisa hori horretan, kokatu behar zen uh, eh, al-kreatib deitzen den toki bat, eta hor, normalki, eh, baziren eh, hainbat dinamika, xarfaren inguruan eta itxasuaren inguruan, eta proiektu hori, nunbait, lotzen zioten hori, uh, eta Quicksilverren dinamika ekonomikoari. Orduan hori aipatzen zen, baina esubera eh, eta ez genuen xeetasun handirik. Eta errandutan eh, bezala, uh, aldaketa uh, ikusi dugularik, ikusi ginuen toki hortan bat zela OAP bat, orduan hori da antolaketa gune berezi bat kokatua, Eta hor, ikusi genuen, bat zela proiektu hori, eta hasi ginen salatzen, 2000 eta emeretzian. Eta gero oztik, peheluren aldak eta gertatu da, haute eskundeak pasatu dira, eta gero uh, konfinamendua, eta eskenean hori gordetu da, gordeturik atxikira, da, eta hori da ontan, pentsatu dugu, bon, ez da posible hori ustea, orain uh, agerian utzi behar dugu, eta hasi gira gure petizio hori uh, zabaltzen. Mhm. Eta ahakastatxua Eh, da momentuko, zordoan eh, erakusten du, batera, eh, frang, oposizio frango horren inguruan. Presiski, Prezeski, uh, noren pentsatua da proiektu hau? eh, Empresak errandu? Galdera hona da. Eh? Galdera hona da, pentsika, bai. zeren eta uh, hola azaletik harturik, jende batzuek erraiten dute, me biziki ontsa da, hor, jendeak egiten alko du surfa, seguritate gehiago izanen da, eta nerak erraiten du justuki eh, orain surflari hainitz, eta gehiegi badela itxasoan, landiero bilakatzen dela, eta orduan hor ere kokatzen alko direla entrenatzeko. Baina hor behar da, Bon, lehenik proie, eh, modelo ekonomiko hori eh, aparte utzirik eta desmasia ekologikoak ere aparte utzirik, eta hori dena ere uh, aipatu behar, eh, da gordezka utzi, lehen mailako erronkak dira, Baina olako gune bat eh, erabiltzeko beharko da, oren baten gatik hamar europagatu. Orduan eh, ez da soflari guztien zateginak, baizik eta uh, ahalmen, diru ahalmen horiek dituzten entzat uh, gordetua izanen da, nun bai proiektu horie. Eh? Orduan, bon, hor ere, sozial mailan, uh, galderazko ikur hainitz badira, Erran genezake, duen banelu egiten diren gauza guztietan bezala, behazken finean, badirela, azpiegitura berri batzu eta eh, maila handiko azpiegitura berri batzu bakarrik birudunen zateginak. Orduan, eh, ez pentsa, edo zein surflari, joaiten ahalko denik, uh, ez da egia. E, turistentzat ere pentsatu da zure iduriko, bada eun lekuko edo eun gelako hotel bat, Bai, bai, bai, turistentzat egina izanen da, gisa guziz, errenta berritasun ekonomikoa seurtatzeko, uh, eh, ez da nahikoa. Behar dira ondoan uh, hotel batzu, bulego batzu, uh, eh, tasunuan hartu behar da proiektu hori, horregatik, uh, nahi gauzu, eskema bera, aski efikazada, Baina, uh, konzeptzioa egiten dutenek, Wave Garden uh, elkarteak zehazten du, bon, hori munduan eraikitzen dituztelaik, normalki, ez dela eraiki behar kostaldetik hain urbila normalki behar da beberen, uh, eh, ogoi minutu edo horren erdi bateko uh, bide bat edo uh, zaindu, uh, olako gauza bat errentagarria izaiteko. Doni bat kostaldetik kilometro bat eterdietara da, eta hor, uh, pentsa daiteke errentagarri ekonomikoa, errentagaritasun ekonomikoa ez dela seurtatua. Baina guretzat gisaguziz ez da hortan importantena guk hori kontemplatzen dugu ere, konduan hartzen dugu uh, eh, nolako enpleguak sortuko dituen, eta, do, eta hori dena, hori ez gira itxu horren inguruan, baina lehen mailako arazoa, ekologikoa da, ezin da pentsatu olako uh, eh, ardurak bat hartzen alden uh, eh, gaur egungo testu inguruan, uh, hainbeste lur artifizializatuko direlaik, eta hainbeste uh, ur gastatuko delaik, eta hainbeste energia uain horiek uh, artifizialki sortzeko. Mm -hmm. Eriko etxeak sustengatzen du, erran duzu, baina dirua ekarriko du, edo ez den gaiatu adibidez lur horien erostea enpresari saltzeko ondotik? Ordan hor ez dugu xetasun izpirik, eta hori ere leporatzen dugu erriko etxeari. Uh, dugun bezala, uh, eh, peluan uh, eh, ikusi ginuen bazela OAP e hori, OAP hortan aipatzen zen ola uh, itzerdiz uh, proiektu hori bazela, baina momentukotz ez dugu xetasun izpirik. Horregatik ere ez da normala erriko etxeak egiten duena, Eh, dena egiten da gordezka, eta azken momentuan ikusiko dugu proiektu hori uh, gakoturik, eh, dena eginik, eta eta gero, be, pastuko da seguraski erriko kontseiluan, baina erriko kontseiluan badakigu uh, gehiengoak dena lotzen duela, bon, haute uh, gehien uh, be, bere beran, meraren baitira, eta, eta berantegi izanen da, Eh, zerbait egiteko horren kontra. Horregatik guk antizipatzen dugu, informazioa zabaltzen dugu, baitakigu ekerketak eginek eta uh, nola, so, nolako baldintzetan uh, eraikitzen diren olako azpiegiturak munduan edo Europan ere, eh, bada, bat uh, dipuzkoan dianik esistitzen dena, bada bat kasteten ere, hor, uh, eta orduan beste proiektu hori ostopatu behar da absolutuki. E, eta Euskal Irigune elkargoak bere itzabadu hor edo bat ere? Orduan, uh, eh, erri elkargoak eh, badu bisaguziz erantzunkizun bat, PLUA uh, eh, bai behar du, berak, ere, mm. orduan hori egina da ere, edo iman eruitzuneko PLUA bai izan da, naiz eta bazekiten biziki untsa bazela proiektu hori, uh, orain, uh, ikusiko dugu, uh, etorkizunean nola jokatu partaide guztiekin, baita partaide instituzionalekin ere, baina hori tarazten aldugu ere, Eh, partaide instituzionaletan, badela eskualdea, normalki eskualdeak lagundu behar du, bultzatu behar du garapen ekonomikoa, eta uh, akitania behia uh, eh, kontra agertu da, proiektu horren kontra agertu da, hori uh, ere nerak ez du bat erran nahi izan, eta, eta gainera gero gelitzen ere ez dena antzi behar, uh, elkarte mundua, eta elkarte munduan, adibidez, surfaren inguruan ari direnak. Eta hor, adibidez, ikusten dugu Surfider Foundation, nondait eh, eredu garria den elkarte hori, proiektu horren kontra agian dela ere, ordan, ene ustez, uh, guzti horrek uh, itzal handi bat emaiten dio proiektuari, ez dut uste, olola egiten alko denik, mm. baina mobilizatu behar da, santza guztia gure alde ezartzeko. Eta egero izen pedura horiek nori helaraziko dizkio zuen? Bai, bai, bai, biztan da, momentuko lau alzietara zabaltzen dugu uh, gure petizio kampaina hori. Astapeneko helburua mila izenpidura zen, orain uh, <laughs> doblea baino gehiago gain ditu dugu, eta hori behi biziki hona da, uh, eta eta kampaina hori normalki lehen, uh, le, lehen eta hori bukatuko dugu agorril uh, alderat, erdian edo bukaeran bitartean ere bilduko gira inbat partagirekin eta sartzean jonen gira, bai, sigur, eh, meraren ikustera, eganez, bon, ara, eh, begira, eh, jendeak, uh, eh, elkarteak eta partaide instituzional zonbaitzuek ere zer dioten proiektu hortaz eta eta orain hartu zure erantzun eh, eta, eta oztopatu proiektu hori ez baita ekonomikuki zuzena eta sustut a, eh, a, xine, gabekeria bat da ekologia mailan ere ha, ba, eta ekosiko dugu zer erraiten duena Untsa da, peio etxe behi entzart, erri behi taldearen Facebook hori aldean erraiten aldugu, eh? badela proiektu hortaz seetasun Eh, zehaztua, biziki zehatza, eta lotura ere izenpe dura bilketa juntan parte hartzeko. Milesker, xe eta xun guzi horiek gurekin partekaturik? Ba, milesker zuei, itzaimanik.